U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. الحمد لله الذي أنزل على Hvala Allahu koji svome robu objavljuje knjigu i nije je dao iskrivljeno. Već ispravno. Da opomene žestokom kaznom od njega i da obraduje vjernike ويبشر المؤمنين الذين يعملون koji dobra djela čine, الصالحات da im zbilja pripada lijepa nagrada. u kojoj će ostati do vijeka. A i da opomene oni koji zbore. Allah je sebi uzeo dijete. Allah je sebi uzeo dijete. Niti oni o tome znanja imaju, niti preci njihovi. Kako li velika riječ je što iz usta njihovi izlazi? Kako أفواههم إن يقولون a ne govore drugo, dolaži. إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على Pa zar ćeš ti zbog nevjerovanja njihova sebe tugom ubiti, يؤمنوا بهذا ako oni ugovor ovaj neće povjerovati. Doista smo mi sve što na zemlji postoji njoj kao napet stvorili da bismo njih iskušavali ko će ljepše činiti A mi ćemo sve što na njoj je i golom ledinom učiniti. جرزا أم حسبت أن أصحاب Misliš li ti da su stanovnici pećine i natpisa كانوا من bili jedan od naših čudnih znakova. Kad se nekoliko mladića u pećinu skloni i reče Daj nam, u nas gospodaru, od sebe samilost i popravi nam u stvari ovoj našoj naputak. من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم I mi smo ih u pećini godine brojne uspavali. i potom smo ih probudili da bismo pokazali koja će od stranke dvije bolje shvatiti koliko dugo su ostali. A mi tebi kazujemo vijest njihovu po istini. A su bili mladići koji su u gospodara svoga vjerovali. A mi smo im uputu još i povećali. Srca smo njihova snažnom vezom vezali kad su ustali i kazali Gospodar je naš, gospodar nebesa i zemlje. I pored njega nećemo se mi, Bogu drugom, klanjati. Lenni. tada bismo mi nepravedno govorili. Narod ovaj naš prihvatljuje pored njega druge bogove. Pa zašto onda onima jasan dokaz ne donese? I ima li silnika većega od onoga ko laž iznosi na Allaha? i one kojima oni mimo Allaha robuju napustite. U pećinu se sklonite. Gospodar vaš će vas iz samilosti svoje obasuti. ربكم من رحمته ويهيئ لكم I u stvari ovoj vašoj korist vam pripraviti. مرفقا وترى الشمس ti vidiš kako sunce kad grane pećinu njihovu obilazi s desne strane. A kad zalazi, tad njih zaobilazi s lijeve strane. A oni usred pećine. su Allahovi znaci. Koga Allah uputi, ta je na pravoj stazi. A koga on zabludi prepusti, takvome nećeš zaštitnika, naputitelja ti naći. I pomislio bi da su oni budni Ali oni su spavali Mi smo ih prevrtali Sad na stranu desnu Sad na stranu lijevu a pas njihov šapa prednjih pruženih na ulazu bi. Da si ih vidio, od njih bi se bježeći okrenuo. I strahom bi zbog njih ispunjen bio. kako ih probudismo mi da bi se oni među se raspitivali. Jedan od njih upita koliko ste ostali? Ostali smo dan ili dio dana, odgovoriše. gospodar vaš zna najbolje koliko ostali ste, rekoše. Pa pošaljite jednog od vas u grad sa ovim vašim srebranjacima. Neka vidi u koga je hrana najčistija i neka vam donese obskrbu od njega. منه I neka uljudan bude وليطف ولا i neka nipošto ni jednog od vas ne otkrije. يشركم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم Jer ako oni za vas doznaju, vas će kamenovati ili će vas u vjeru njihovu vratiti. بِآيَاتِهِمْ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا A tada do vijeka nećete uspjeti. I mi smo tako učinili da se o njima obavijeste oni. Kako bi znali da je zbilja Allahovo obećanje istina. i da u čas oživljenja sumnje nikakve nema. I kad su se među se onima prepirati počeli, pa rekli, sagradite kakvu zgradu nad njima. Gospodar njihov, ko su oni, najbolje znao. rekoše oni koji su o stvari njihovoj najviše znali. Ta, napravimo nad njima bogomolju. Neki će reći, bilo ih je trojica, četvrti je pas njihov. a neki tvrditi. Bilo ih je peterica, šesti je pas njihov. O nepoznatom tako nagađajući. A neki će opet govoriti. Bilo ih je sedmerica. Usmi je pas njihov. Ti reci, gospodar moj dobro zna njihov broj. A zna to njih samo malo. zato o njima ne raspravljajte, osim o vanjštini stvari. I o njima nemojte nikom od njih pitati. I za nešto ne reci. To ću zbilja ja uraditi sutra. ne kazavši, ako Bog da. A kada zaboraviš, gospodara se sjeti svoga, Gospodar će moj mene uputiti onom što je naputku bliži od ovoga. A oni su ostali u pećini svojoj tri stotine godina i još k tome devet godina. i reci koliko su oni ostali Allah dobro zna njemu tajna nebesa i zemlje pripada kako on sve vidi kako on sve čuje ma lahum oni osim njega nemaju drugog zaštitnika. U vlasti svojoj on ne uzima za sudruga nikoga. A ti kazuj ono što ti se objavljuje iz knjige tvoga gospodara. riječima jamačno nema preinačitelja. Pa ti nikako utočište nećeš naći osim kod njega. Strpljiv budi s onima koji mole jutrom i večerom svoga gospodara. želeći naklonost njegovu. I s njih ne skidaj svojih očiju. U želji za uresom života ovo svjetskoga. niti slijedi onoga čije smo srce da nas spominje nemarnim učinili mi i koji strast svoju slijedi i čije je dijelo od istine daleko. A ti reci, istina je od gospodara vašega. Ako hoće, ne vjeruje. Ako hoće, nek ne vjeruje. Mi smo vatru pripremili nevjernicima. Din njen obuhvatat će ih sa svih strana. A ako za pomoć zavape, priteći će im se vodom poput kipuće kovine, koja lica sažiže. užasna li napitka, ogavna li boravišta. Onima koji vjeruju i rade dobra djela, zbilja mi nećemo dozvoliti da nagrada propadne onima koji čine dobra djela. pripadaju bašće rajske, edenske, kroz koje teku rijeke. U kojima će se oni kititi narukvicama od zlata. zelena od dijela oblačiti. Od svile tanke i brokata. i u njima naslonjeni biti na divanima. O divne li nagrade, lijepa li boravišta. i navede im primjer dvojice ljudi. جنتين Jednome od njih dvije smo bašće grožđa podarili وحففناهما i palmama ih opasali, وجعلنا a između njih njive postavili. زرعا كلتا الجنتين Te su dvije bašće davale plod svoj. Nimalo se nije smanjivao on. A po njihovoj sredini dali smo da pravrije rijeka. on je i drugog imao i metka. I svome drugu reče s njim raspravljajući. Ja sam od tebe bogatiji, čeljadima silniji. i uđe u bašću svoju silnik sprem duše svoje i reče E, ne mislim zbilja da će bašća ova do vijeka proći. i ne mislim da će čas oživljenja ikada doći. A pa ako budem gospodaru svome vraćan, zbilja ću tamo prijeko bašću bolju od ove naći. reče mu drug njegov s njim raspravljajući se. Zar ti ne vjeruješ u onoga koji te je stvorio od zemlje? Zatim od hude kaplje tekućine i potom potpunim učinio čovjekom. a kad sam posrijedi ja, on, Allah, moj je gospodar. Gospodaru svome, ja ne pridružujem nikoga. zašto nisi rekao kad si u bašću svoje ušao, maš Allah, ovako želi Allah. Nema nikakve snage osim što u Allaha je. A ako ti smatraš da sam od tebe ja manjega i metka i sinova, pa moguće je da mi bašću gospodar moj da koja je od tvoje bolja, a na bašću tvoju pošalje kaznu s neba i bašća postane klizava ledina bez igdje ičega ili da voda njena bude ponorena i ti je više ne mogneš naći nikada. I plodovi njegovi bijahu uzeti, a on poče ruke svoje kršiti. Iz duge za onim što na bašću utrši. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها Što sad povaljano bi sve do podupirača svojih, يا ليتني ويقول i zavapi. Kamo sreće da nisam nikoga svome gospodaru pripisivao za druga. I nije imao nikoje skupine koja bi mogla da mu pomogne mimo Allaha a sam sebi nije ni mogao pomoći. A tada ima zaštita samo od Allaha, njega, istini toga. On najbolje dariva, najsretnije stvari završava. primjer njima da je ovo svjetski život kao kiša koju smo mi sa neba spustili. Pa se s njom izmiješa zemaljsko bilje, koje potom sasušeno postane i vjetrovi ga počnu vihoriti. sve može. Bogatstvo i sinovi nakid su života ovo svjetskoga. A dobra djela, koja vječno traju, bit će kod tvoga gospodara najbolje nagrađena i najboljega uzdanja. A na dan kad planine uklonimo i zemlju vidiš ogoljenu ti, a njih smo skupili, nikog od njih nismo izostavili. فهم أحدا وعرضوا على Pred gospodarom tvojim oni bit će izloženi u redove poredani. Evo, na nas ste došli kao što smo vas prvi put stvorili. A mislili ste da vam nikada nećemo rok oživljenja odrediti. I knjiga će se postaviti. المجرمين مشفقين a ti ćeš griješnike vidjeti ojađene zbog onog što je u knjizi, ويقول pa će povikati, يا teško nama, ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب kakva je samo ova knjiga, لا يغادر صغيرة Ni grijeh mali, ni grijeh veliki, ona ne izostavlja. Sve to ona obuhvata. I naći će prisutno sve ono što činiši. a gospodar tvoj nikome neće nanijeti nepravde. I kada mi reko smo melekima, padnite Adem u ničici, svi padoše osim Iblisa. On je bio jedan od džina. Pogriješio se o zapovjed svoga gospodara. A pa zar ćete njega i porod njegov prihvatiti za prijatelj a ne mene, a oni vam neprijatelji. O, kako je samo šeitan nevjernicima loša zamjena. Ma nisam ih za svjedoke uzio kad sam nebesa i zemlju stvarao, a niti neke druge pri stvaranju njih samih. Za pomagača nisam uzimao one koji na krivi put odvode. A na dan kad on zapovjedi Pozovite one vi za koje ste mislili da su moji drugovi Pa će ih oni pozvati Ali im se neće odazvati Pozovite one vi za koje ste mislili da su moji drugovi فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا I mi ćemo između njih pripraviti provaliju propasti. ورأى المجرمون I griješnici će vatru vidjeti i tad se uvjeriti da će u nju zbilja popadati i iz nje nikakva povratka neće naći. ولقد صرفنا في هذا U Kur'anu ovome Mi pomno razjašnjavamo ljudima svakovrsne primjere. A čovjek raspravlja po najviše. ljude da vjeruju kad im dođe uputa i da traže oprosta od svoga gospodara samo to odvraća što očekuju da ih pohodi običaj drevnih naroda. desi kazna očita. I poslanike mi samo šaljimo da donesu vijesti radosne i da uponinju. pojedinci iznoseći na istinu raspravljaju da bi njome opovrgli istinu i da bi znamenja moja i to čime su opomenuti kruglu izvrgli. jasnije ga od onoga koji je opomenut znacima svoga gospodara, pa se od njih okreni i zaboravi ono što su ruke njegove pripravile. Mi na srca njihova stavljamo koprene da Kur'an oni ne mogu da shvate. A gluhoću u uši njihove. I ako ih ti pozoveš u puti, neće se zbilja takvi nikada uputiti. gospodar tvoj prašta i beskrajno je samilostan. Kada bi on za ono što zasluže kažnjavao, kaznu bi im doista užurbao. Ali njih ročište čeka kod njega naći neće nikakva utočišta. Ta sela i gradove mi smo uništili zbog toga što su stanovnici nasilje činili. A za propast njihovu rok smo mi određivali. kada Musa reče momku svome Neću prestati putovati dok ne stignem do susretišta mora dva ili ću pak dugo putovati ja. I kad njih dvojica dopriješe do susretišta mora dva, ribu svoju zaboraviše. A pa ona, prihvativši se svoga puta, skliznu u more. A kad odmakoše, Musa svome momku reče Daj nam uzinu našu Već smo se umojili podosta Kod ovoga našeg putovanja Zamisli, reče kad smo se kod one stijene bili sklonili, ja onu ribu zaboravi. Zbilja, sam šeitan je učinio da je zaboravim, a i to da ti je ne spomenim. Ona se prihvati svoga puta do mora i stvar je vrlo čudnovata. što mi tražimo, povika Musa. I njih dvojica vratiše se žurno, slijedom svojih tragova. Pronađe se jednog od naših robova kome smo mi od nas milost podarili. I poučili ga onom što samo znamo mi. I Musa ga upita. Hoću li te pratiti pa da i mene naučiš onome čemu si smjerno podučen ti? Nećeš se ti moći doista sa mnom strpjeti, onaj odgovori. A i kako bi se strpio ti u onom o čemu upoznat nisi? Naći ćeš da sam ja, povika Musa, strpljiv ako Allah da i da ti se ni u kojoj stvari suprostaviti neću ja. E ako ćeš me slijediti, onda me ni o čem nemoj pitati. Sve dok ti ja o tome vijest ne pripovjedim, reče onaj. potom njih dvojica krenuše. Pa kad se ulađu ukrcaše, ona je probuš. Zar si je probušio, upita Musa, da bi ljude njene potopio? Doista si golemu stvar počinio. ti nisam rekao da se ti sa mnom nećeš moći strpjeti, kazao onaj. Ne grdi me za ono što zaboravim, reče Musa. I ne čini da me u stvari ovoj mojoj teškoća snalazi. Musa. A njih dvojica opet krenuši. A kad se sretoše jednog dječaka, pa ga onaj ubi. Musa povika, zašto ubi čovjeka nevina, koji nije ubio nikoga? Zašto? učinio si nešto gnusno zbilja. A zar ti nisam rekao da se ti zbilja sa mnom nećeš moći strpjeti? Reče onaj. Reče onaj. Zbilja, ako li te nakon ovog budem nešto pitao, tad se sa mnom nemoj družiti, odgovori Musa. A evo, s moje strane stiže ti i opravdanje. Pa njih dvojica krenuše. I kad do stanovnika jednog grada dođeše, od stanovnika grada hrane zatražeše. Ali oni odbiše da ih ugoste. I njih dvojica u gradu nađoše neki zid koji samo što nije pao, pa ga ona i popravi. A Musa reče, mogao si zato kakvu nagradu uzeti. A ona reče, e, ovo je već rastanak između mene i tebe. Samo obavijestit ću te o značenju onoga zašto se ti nisi mogao strpjeti. Kad je lađa posrijedi, Ona je pripadala ubogim koji su na moru radili. Pa sam htio da je oštetim jer iza njih vladar jedan bi koji je otimao svaku lađu ispravnu. pravnu. dječak kad je posrijedi. Roditelji njegovi bili su vjernici. Pa smo se pobojali da će ih on na nasilje i na vjerstvo navratiti. a mi smo zaželjeli da im gospodar njihov da boljeg od njega. Čednijeg i samilosti približnijeg. A zid onaj kad je posrijedi. pripadao je dvojici dječaka, siročadi iz grada. I pod zidom bi blago njih dvojici. I otac im dobar čovjek bijaše. I otac im dobar čovjek bijaše. gospodar tvoj hoće da njih dvojica dostignu zrelost svoju i izvade blago svoje s milošću tvoga gospodara. To ja nisam učinio po nahođenju svome. značenje onoga zašto se ti nisi mogao strpjeti. Pitaju te o Zulkarneinu. Ti reci, kazat ću vam o njemu neke vijesti. Nismo ga moćnim na zemlji učinili i od svega mu umijeće i sredstvo podarili. Pa se on zaputi. A kada doprije do zahodišta sunca, nađe da ono zalazi za jedan izvor mutni. I kod njeg nađe narod neki. Pa smo mi rekli, O Zulkarnejne, ili ćeš kažnjavati, ili ćeš se s njima lijepo obhoditi. nevjernike, reče, kaznit ćemo a potom će se svome gospodaru vratiti. Pa će ga i on mukom ogavnom mučiti. A onome ko vjeruje i radi dobra djeva, njemu pripada nagrada najljepša. I s naše strane govorit ćemo mu riječi olakšanja. I on se opet zaputi. kad stiže do ishodišta sunca, on nađe da ono izlazi iznad jednog naroda, kom je mi nismo stvorili bilo šta da se zakloni od njega. Tako to bi. A mi obuhvaćamo znanjem sve što imađaše on. I on se opet zaputi. Pa kad između dvije planine stiže, podnožju njihovu jedan narod nađe, koji jedva da govor razumijevao je. O, Zulkarnejne, oni povikaši. Jeđuđ i Međuđ doista na zemlji nerede čine. Hoćeš li da ti nagradu damo neku? Da ti između nas i njih sagradiš jednu prepreku. Ono čime je mene gospodar moj moćnim učinio, zbilja je bolje, reče on. Dedir, pomozite vi mene snažno, pa ću ja između vas i njih branu napraviti. dajte mi velike komade gvožđa. I kad on zaravna između brda dva, reče, pušite. Pušite. užari, reče Dajte mi rastopljenog vože da ga zalijem Pa oni ne mogoše niti da ga prijeđu, niti moguše da ga prokopaju. To je blagodat gospodara moga, reče on. A kad se ispuni prijetnja gospodara moga, on će zid učiniti razdrobljenim, وكان a prijetnja gospodara moga zbilja je istinita. وحقا وتركنا بعضهم يومئذ A na taj dan mi ćemo jedne od njih ostaviti da u valovima biju od druge ونفخ في i u rog će se puhnuti, pa ćemo ih sve skupiti. الصم جمعا وعرضنا جهنم A toga dana džehennem ćemo mi nevjernicima jasno pokazati. للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء Onima čije su oči koplenom bile zastrte od moje opomene وكانوا لا i koji nisu bili u stanju da čuju. أفحسب الذين كفروا أن Misle li nevjernici da mogu prihvatiti عبادي za božanstva i zaštitnike robove moje pored mene? أولياء إنا أعتدنا Mi smo zbilja džehennem pripremili pribivalištem za nevjernike. Ti reci, hoćete li da vas izvijestimo mi o dijelima gubitnika ovih? čiji će trud u životu na ovom svijetu daleko od njih biti. A oni će da je dobro ono što čine snovati. su oni koji nisu vjerovali u znake svoga gospodara, niti u susret s njim. Pa će dijela njihova propasti. Na danu sudnjem nikakvu važnost njima nećemo pridati. će kazna džahennem biti zbog toga što nisu vjerovali. I što su znake moje i poslanike moje rugom smatrali. A onima koji su vjerovali i koji su dobra djela činili. Prebivalište će biti rajske bašće. U njima oni vječno ostat će i tražiti neće da ih nečim drugim zamijene. Ti reci, لو كان البحر مدادا kad bi more za riječ gospodara moga mastilo bilo, لربي لنفد البحر قبل more bi presahnulo أن prije nego bi riječi gospodara moga nestalo. ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي Pa i onda, kad bismo ga proširili morem jednim poput njega, مددا قل إنما Ti reci, أنا بشر ja sam zbilja čovjek kao i vi, مثلكم يوحى إلي أنما i da je vaš Bog jedan Bog, objavljuje se meni. واحد فمن كان ko se nada lijepu susretu s gospodarom svojim. Neka dobra djela čini. I neka štujući gospodara svoga ne pridružuje mu nikoga. Thank you.